บุ๊กทู ยี่สิบหก dwadzieścia sześć, Dwadzieścia sześć. ธรรมชาติ na łonie przyrody, Na łonie przyrody. คุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมครับ widzisz tam tę wieżę? Widzisz tamtę wieżę? คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมครับ Widzisz tam tę górę? Widzisz tamtę górę? คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมครับ Widzisz tam tę wieś? Widzisz tamtę wieś? คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมครับ Widzisz tam tę rzekę? Widzisz tamtę rzekę? คุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมครับ Widzisz tam ten most? Widzisz tamten most? คุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมครับ Widzisz tam to jezioro? Widzisz tamto jezioro? ผมชอบนกตัวนั้น Podoba mi się ten ptak. Podoba mi się ten ptak. ผมชอบต้นไม้ต้นนั้น Podoba mi się to drzewo. Podoba mi się to drzewo. ผมชอบก้อนหินก้อนนี้ Podoba mi się ten kamień. Podoba mi się ten kamień. ผมชอบสวนสาธารณะแห่งนั้น Podoba mi się ten park. Podoba mi się ten park. ผมชอบสวนนั้น Podoba mi się ten ogród. Podoba mi się ten ogród. ผมชอบดอกไม้นี้ Podoba mi się ten kwiat. Podoba mi się ten kwiat. ผมว่านั่นมันสวย Uważam, że to jest ładne. Uważam, że to jest ładne. ผมว่านั่นมันน่าสนใจ Uważam, że to jest interesujące. Uważam, że to jest interesujące. ผมว่านั่นมันงดงาม Uważam, że to jest przepiękne. Uważam, że to jest piękne. ผมว่านั่นมันน่าเกลียด Uważam, że to jest brzydkie. Uważam, że to jest brzydkie. ผมว่านั่นมันน่าเบื่อ Uważam, że to jest nudne. Uważam, że to jest nudne. ผมว่านั่นมันแย่ Uważam, że to jest straszne. Uważam, że to jest straszne.